la ilahe illallah vahdehu la şerike leh Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh Allahümme salli ve sellem ve barik ala abdike ve resulike ve habibike dersin ki mesela yukarı şöyle demiş erselehu bir kere onu şununla yolladı demiş ersele bak Resul ersele sonra ne demiştim? Evet, çoğulu Rusul'un bir hukuk için yani sin harfi var ya Rus onu böyle gözünlersin Rusul'un da diyor Rusul diye ya bir dammellere de getirebilirsin yani Resul ve Resul de Resul de Resul de çoğulur Resul evet, yani Resuller evet. şer'i dini de ne demek yani ıslahi manası şimdi şıkkı mana demiş evet. şer'i niteliği olan Resul kendisine bir şeriatı imanı ile bildiğini ve tebrik etme ve tebrik ve ömrünün yani ne demek? Diyor ki insanın zekerin hurrun uhru ileyhi bir şer'in ve onlara bir tebliğ güzelleme evet. Yo, güzel ben daha e, şimdi buraya biraz bulunacağım evet. şayet olanların yollarına ne bulunacak ve sevgi etmek emredilmişse o vakit bir yıl verilmiş emredilmişse mi? emredilmişse şayet emredilmişse tarif ediyor فَاِنَّهُ فَاِنْ اُوحِيَ اِلَيْهِ Eğer ona vahyedilirse Nebi şimdi Resul anlattı Resul ne dedi? İnsandır, erkektir, hırdır Kendisine bir şeriat vahyedilmiştir Ve bu vahyedilen şeriatı tebliğ etmekle emrolunmuştur Resul'e bu dedi Şimdi Nebi anlatırken diyor ki فَاِنْ اُوحِيَ اِلَيْهِ Eğer kendisine vahyedilirse وَلَمْ يُؤْمَرْ بِتَبْلِغِهِ Ve tebliğ, tebliğ etmekle o vahyolunan şeyi tebliğ etmekle emrolunmazsa bu nedir? Bu nedir? Ee, şimdi bu söz biraz işgal müşküle hatta Yusuf el-Vefes diyor ki Yusuf el-Vefes ben ne Vefes diyorum Vefes Yusuf el-Vefes diyor ki bu tarih İslam'a nereden girdi ben hala anlamışım hakikaten e, birçok bunun ehli sünnet alimlerimiz dahil Nebi ile Resul anlatırken Nebi'yi bu şekilde tarif ediyorlar Kuvvellezi uzu ileyhi ve lem yu'mer bi tevlihi O yani kendisine vahyolunan ve bu vahyiyi tebliğ etmekle emrolmayan kişidir yani ve bunu Şeyhülislam İbn Teymiye de çok büyük bir işgal görüyor ve günümüzdeki muasır birçok alimlerimiz de bunu işgal görüyorlar hatta bunun e, çok büyük bir hata olması şimdi şöyle yapalım aslında diyoruz ki şimdi çeşitli görüşler var ne bu hakkında ne bu ne demek Yok, Şimdi Allah-u Alem diyor ki Halil Harras'ı da bunların sözü bizim alimlerimiz Sayı tesirleri bizim alimlerimiz Diyor ki hmm, bu tarif mercuh Reddedilen Racih değil mercuh Bak racih ile mercuh lafızlarını ezberledik mana olarak Racih tercih edilen, kabul edilen kabul edilen görüş mercuh reddedilen kabul görmeyen hoş olmayan tipinde bir savunan bir görüş merzuh şimdi birkaç görüş var medyatında ve bazıları şöyle tarif edilmiş diyorlar ki huvellezi evhallahu ileyhi bi ya'mere bihi ve lem yu'mer bi tebliğ işte bu benim tarif çünkü yani Allah'ın kendisini bir şer ile e, vahyettiği ama bunu da amel etsin diye vahyettiği dışarı vahyediyor buna bunun vahyediyor şer şer, şer vahyediyor buna amel etsin diye ancak tebliğiyle emrolunmuyor ya tebliğ etmesini emretmiyor Allah bu şakalı arasında bazıları da şöyle tarif ediyorlar diyorlar ki huvellezi evhallahu ileyhi أن يدعو الناس إلى شريعة رسول قبله Kimdir? Allah kendisinden önceki Resul'ün şeriatını davet etsin diye ona vahyettiği kimseler bu da biliyormuş bazıları diyor ki elhallahu ileyhi ve أوحى bi emrihi ve بأمره ve haberihi ve ya'melu bi şeriatı Resulün kablo beyni kavmin mu'min işte bu üçüncü tarif ki tercih edilen vacih olan tercih edilen tarif de budur üçüncü tarifi bir şey düşen tarifi nedir bu? diyor ki huvellezi evhallahu ileyhi Allah'ın kendisine vahyettiği ve akbarahu ve ona haber verdiğini bir emrihi emriyle ve nehyihi nehyileriyle ve haberi ve haberiyle ve ya'meli ve amel ediyor amel eden bir şeriatı Resulün kabledir kendisinden önceki Resulün şeriatıydı beyne kavmin müminler arasındaki kavim ve e, mümin kavimler arasında mümin kavim arasında o zaman diyor ki Allah'ın kendisine vahyettiği ve ona haber verdiği neyle bir emrihiyle nehi ve haber yani ona emrinden haberlerinden nehirlerinden haber verdiği kişidir ve ameli, amele de bu şeriatı Resulün kaddefi kendisinden geçir Resulün şeriatıyla amel eder ama nasıl beyne kuvvinin kavmi arasında o zaman kafir kavmi ve mümin kavmi arasında şimdi bunun için bunu İbn Teymiye Rahimullah bunu tercih ediyor hatta tercih ederken de e, çeşitli türlerleri var İbn mesela birinci tercihesi bu halde arasını tercih onu görmeden Allah Azze ve Celle'nin şu kavmini mesela Allah Azze ve Celle nereden bunu açmış getirecek tutmuş yani yeteneğe gerek yok ben ayeti baştan okuyalım diye en başında tamam Türkçesini böyle tamam tamam sorun değil sorun değil getirmeye gerek yok Allah Azze ve Celle Kur'an'da buyuruyor ki bu hac suresinde diyor ki وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ biz senden önce bir Resul ve Nebi gönderdik gitti Allah ne yapmış Resulü de göndermiş Nebi de göndermiş İlk tarife göre ne Mediyen ve Sünnevi gönderilmiş insanlara tebliğ de yani Allah Nebiye vahyetmiş ama e, onu tebliğ eten bu da ne diyor seni gönderdik demek ki Allah bu topluma bunu gönderiyor işte ben nergesini kendine baştan oku en azından evet şimdi bak böyle diyor şey ve ma erselmen min kabliken bir resulün ve la nebiyyin biz senden önce bir resul ve bir nebi göndermiş olmayalım illa izâ temenna bir şey temenni ettikleri zaman etkilerini alka şeytan şeytan hemen bir şey yapar ne? fi ümmiyeti bunun bir temennisine hemen bir şeyler sokar فَيَنْتَقُ ma يُقْلِقَ şeytan Allah da bu şeytanın bu aklı şeyi batıl eder siler yok eder sonra şeytanı ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ آيَاتِهِ sonra Allah ayetlerini sağlanmakta ihkam eder Allahu alim hakim Allah alimde hakimdir Meali oku bakın nasıl tercüme etmiş Sesli bir kadar önce hiçbir vekil verin diyorlar ve bir kadarıyla da bulunduğunda şeytan ölüm dileğine ille de dışarı ağzına katmaya kalkışmadı o parantez çıksındır dışarı ağzına illa bir şey tutulmuş evet ne var ki Allah şeytanın katacağı şeyi iptal eder sonra Allah kendi ayetlerini ve bir mana bakımından sağlam olarak yerleşiyor o zaman Allah ne yapmış? Allah asalını bir Allah hakimdir nedir? Allah hakkıyla ilendir Allah bilen ilendir alimdir hakimdir tamam ne diyor Allah? İslam'dan önce Nebi ve Resul göndermedi göndermiş olmuyor o zaman onlar göndermiş o zaman yani bu Nebi kendisine vahyolunacak da öyle bir olacak ki gönderiliyor mu? Tabii Sahih Müslim'de yine, yine e, e Sahih Müslim'de Ebu Hureyre radıyallahu anh hadisinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor diyor ki Kânet Beni İsrail Beni İsrail olur Beni İsrail Tesusuhumul enbiya'u kullemâ heleke nebiyyun halfehu e, kullemâ heleke nebiyyun halfehu nebiyyun ve innehu la nebiyye ba'de كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعد diyor ki hadiste yani Beni İsrail enbiyaları onların Beni İsrail'in enbiyaları kendilerini idare ederdi ve bir nebi öldüğünde mutlaka onu başka bir nebi takip eder diyor sonra en sonunda diyor ki ben biraz daha devamlı atölde ki e, benden başka ne değil şey benden sonra ne değil yoktur o zaman Beni İsrail'in nebileri ne yapıyorlarmış toplumlarını mesela İbn-i Esir diyor ki bunda mesela en nihayede en nihayeti garibil hadise diyor ki İbn-i Esir burada yedikçesi üzümü açıklarken diyor ki tevella umurahım yani onların bu işlerini sorumluluklarını üzerine yüklenirdi yani onların başına geçerdi onların e, onların e, o durumunu ne yapardı idare ederdi demek ki nebi böyle kendisini vahyolunlarla bilmemişim bunlarla beraber o toplumu kendisini edilen vahiyle beraber bu toplumu idare ederlermiş olan diyorlar tamam bunlardan nimetini ne anlıyoruz yani nebi kendisine vahyolun tamam edin bakan o vahyolunlarla sen ibadet et gerisini karışmamış şimdi e, ikinci tarife baktığımız zaman ikinci tarife diyor ki Nebi ikinci tarife şimdi itiraz edildi ikinci tarife bir nasıl varmış Allah'ın kendisine vahyettiği insanlara davet etsin diye vahyettiği ve kendisinden önceki kendisinden önceki Resul'ün şeriatine ee, yani insanları kendisinden önceki Resulün şeriatine davet yani Allah kendisine vahyetti ki neden vahyediyor kendisinden önceki Resulün şeriatını davet etmişim kendisinden önceki Resulün şeriatına davet etmesi için ne bulmuş ancak ancak diyor ki bu davet getirdikleri bu davet yani bu böyle kalıp değil neden? çünkü Yusuf aleyhisselam Resul'dü değil mi? Yusuf aleyhisselam Resul'dü kimin şeriatı üzerineydi? İbrahim aleyhisselam ne diyor Allah'a ayette aç bakayım ee, Gafir suresinin 34. ayetini aç diyor ki sen açana kadar وَلَكَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفْ مِنْ قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ hatta ila heleke kultum men yed'afallahu min ba'dihi rasulah yani ne diyor lekad ca'akum Yusuf size Yusuf geldi min kabli önceden bir beyinat açık beyinatlarla mülkelerle delillerle geldi fema zeytin fi şekkin mimma ca'akum bih getirdiği şeyler hakkında şüphe edip duruyordunuz şüphe ediyordunuz şüphe edip durmuştunuz hatta idaheleti ta ki bu defa atmışım öldü Kultum dedim ki Len yeb'asallahu min ba'dihi Resulüm Allah ondan sonra bir Resul Yollanacak Demek Yusuf Aleyhisselam da çıkmış İbrahim Aleyhisselam'ın bir mutabiydi Yusuf Aleyhisselam bu toplumda Resul dedi Bu ayetin hepsi Resulullah Peki ikinci davete göre kendisinden önce şerate Üzerine yaşayan Kendisinin de Resul'ün şeratini e, insanları anlatan Allah'ın bunu o şekilde vahyetmesi e, ee, buna göre bütünlüğün tarifidir ne diyeyim Yusuf Aleyhisselam kim burada? Efendim bu müstakim değil oku bakayım ayeti kaçıncı ayet? Hmm. 160, 160 yok 34, 34 hangi 60 yaşından çıkıyor? 34 Allah'ın edildiği bölümlerden olduğu çıktı bize açık bölümler edilmişti ve öyle size getirdiği şeyler hakkında şüphe edilmiştir bunlar e, var ediliyor Allah özel söyler peygamber göndermez diyor peygamber ne çıkıyor? diyor ki Allah onun daha bize şey rastlıyor evet Allah işte Allah açık demiş tamam Yusuf Aleyhisselam burada rastlıyor kendisinin önceki neyi e, e, e, tamam Güzel O zaman e, bu tarife göre ne olması lazım? Nebi O zaman bu daha tam müstakim değil O zaman bizim söylediğimiz gibi Diyoruz ki Nebi Kuvvellezi evhallahu ileyhi Allah kendisine vahyetti Ve akbarahu ona haber verdi Neyse Neyle? Bir emri, emirlerini Emirlerini ve haberlerini ve ameli bir şeriatı Resulün kabrihi ve kendisinin önceki Resulün şeriatıyla amel etmeyi beyne kavminin kavminin arasında Yatılırsa beyni kavmin kafirin Kafir kavminin arasında Bunda kim tercih ediyor? Şeyhul İslam İbn-i Temiye Rahimullah ve birçok diğer alimlerimiz Şimdi dönelim Halivarlık'a okuyalım ve o altta şeyh Hakkar dipnot düşmüş onu da okuyalım o dipnot olacak evet. sallallahu aleyhi ve sellem buna göre gördüğünüz gibi dinleyebilir o zaman her resim nedir? Nebi. Ama her nebi Resul değil. Evet. Bir kimse Nebi olmakla birlikte Resul olmayabilir. Bir kimse Nebi olmakla birlikte Resul olmaya biridir birisinde değildir Resul olmayan okuruşunu bir mutlaktan bir nokta mı diyor şeyh şeyh ömer el eşkar ömer, ömer el eşkar ömer el, el eşkar bundan bir hafta önce yani 10 gün önce falan Türkçe oldu gelmiş değilim kendisi bizim de şahitlerimizden yani böyle e, bununla uğraşan böyle ünlü olan bir insan yaşadıyorsun bununla şöyle bununla şahitlerimizden Türkiye'de burada senin e, orada birkaç meşahit varmış onlarla beraber geldi ben gittim Rusul Belirttiğine göre ilim adamların öldüğünde yaygın olarak kanaat budur Ancak yaygın olan kanaat budurdan kastını haller arasın Aslında yaygın olan kanaat Maalesef birçok kişi o, o tarif yapmış evet. Evet. Ancak bunun böyle olması uzak bir ülke vardır Zira Yüce Allah Yüceleri de itaat verdiğini Verdiğini şu bilgileri açıkça ifade ediyor Yani itaat verdiğini veya gönderdiğini Tamam mı? Şu bölümde benim bizim okudığımız ayeti vermiş Ne diyor? Ne kadar resim gönderiyor İtaat verdiyse Gönderdiyse Allah'a e, 52 Ne tarafta Yüce Allah'ın Diğer taraftan Yüce Allah'ın bir insana vahiy göndermekle birlikte onu o vahiy herhangi bir kimseye tebliğ etmesi tebliğ etmemesi mümkün değildir. Yani şöyle bir şey düşünemez ya, düşünemez. Yani Allah birisine vahyedecek ve o vahiy sen de kalkmış onu tebliğ etmeyeceksin. Böyle bir şey düşünemez. Değil ki haline ben sonra nasıl böyle düşün, düşünülür bir adam ben, mesela Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetini düşün adam burada tebliğle emrilmiş yani sen bir yine ailenin çoğunluğu çoğunluğu en azından anlatacaksın sen bile tebliğle emrilmişsin en adam burada tebliğle emrilmiş tebliğ emrildiğin için düşünülemez o yüzden hatta ee, nasıl hadis hakkını gelmişim diyelim şeyleri okuyun inşallah Evlenme sorununa öğrencinin bir şöyle şöyle bir bakıyor. Ümmetler bana gösterin diyor. Beraberinde 9 kişi bir toplum bize peygamberler gördü. Bir bir adam bize peygamberler gördü. Evet. Şimdi hadiste ne diyor Nebi Sassal'ın? Biraz böyle var. Ümmetler bana gösterin diyor. Beraberinde 9 bana arz alın diyor. Evet. Beraberinde 9 kişi bir toplum bize peygamberler gördü. Hmm. Yani peygamberler diyor da bu şimdi hoş değil. Ne ulaştırıyor? Tamam mı? Şimdi burada biz peygamberlerin insan aslında Resul diyorlar Nebi diyorlar her şey diyor şimdi Burada bir söylemek istediği bir şey var orada Nebi diyor Nebi Nebi diyor o tercih e, şey var çünkü kendisi Nebi geçiyor Ferahitun Nebi diyor diye geçiyor Böyle böyle getirildi Bana böyle böyle bir şey bir kedi diyor Nebi'ne diyor Bir kere bunlar Nebi'ne diyor Beraberinde hiçbir şey kimse bilmiyor Yedile diyor Ama bunlar davet etmişler yani Beraberinde ne var? Bilgileri var Bunlar tebliğ etmişler Ve onlara bir yere bir tebliğinde ne yapmış? Tabi olmuş O zaman anlıyoruz ki burada ne diyor? Tebliğ etmemesi diye bir şey söz konusu değil Buradaki tebliğ etmek zorunda Evet Bu da ki bunlar yönetim ziyaretmiş Yedile Resul Aleyhisselat'a dair yaptığı tebliğ yaptığı tebliğ olan Öldük kendisini Benim bir şöhret bahsedilen kimse Benim ülke kendinden öldürülenin Şöhretleri taklit ve Yerleştirmek için göndermek istedir Bütün yolları peygamberlerin çoğuna değilir Çünkü görüş Değerler davranışlı değilir İsrail yolları peygamberlerin çoğu böyle Kendisini öldürecek Çünkü görüş değerler daha yakın Değerler değerler değerler Allah'tır Burada Rabbi ait e, zamiri ilave edilen Resulü'ne katıp İslam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Şimdi hmm, şey, Şimdi ben ilerlemeye Şimdi ve elhamdülillah dedi arsala Resulü'nü Resulü'nü gönderen Allah'a hamdolsun Resulü'nü gönderen Burada Resulü'nün o var ya bence Resulü'nün gönderen buradaki damir kimmiş? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem evet. Yani şöyle açıklamak ve dolanlıkta dolanlıkta bulunmaktır Şimdi bazıları diyor ki hayır oradaki Resulü ben kastım Nebi Sallam diyor Şimdi diyorlar ki orada Nusret müdafını ve imanla ifade eder Bütün Resulü Allah'ın arıyor tartışmışlar bu çok böyle ince detayları münakaşa ettiğimiz zaman kesinlikle şey olmayacak tamam ee, yani bazen geri geldiğimiz buran tartışıyoruz anlatmak için evet. ama buna gerek yok yani burada hu Resul hu, hu burada işte diyorlar ki marifedir Resul de işte burada marifenin müdaf olması müstedin müdaf olması müstedin müdaf olması onu müsaade eder o zaman bütün ölçülerini kapsar burada Resul kelimesi tek hiç şey olmuyor Resulullah diyor bak şimdi Arapçasında ne diyor İlkinliği nasıl bir şart diyor ki Bismillahirrahmanirrahim onun hepsini anlatır Sonra ki Elhamdülillahi lezi ersele Resulullah diyor Resulünün hidayet üzere gönder hidayet üzere, gönder, üzere gönderen Allah'a hamdolsun Resulünün hidayet üzere gönderen Allah'a hamdolsun Buradaki Resul'den tutup hangisi şey, istediğini tartışıyorsun işte Tartışmıyor Direkt tercihini söylüyor Diyor ki buradaki Resul'den tutup Muhammed Sallallahu çünkü burada vakıf tekil mi? Tekil. Resul Resul. Çoğunun dönüm okuduk şimdi zaten. Neydi? Ya Rus olacak ya da Rusul olacak. Tamam. Şimdi burada Rusul kelimesi, Rusul kelimesi yok, Rusul ile yok. Tamam o zaman da tekil. Madem ki tekil, e bu da bizim kendi şu an İslam akidesinden bahsediyor o zaman ne nedir satalım kardeşim? Bazı diyor ki hayır. Buradaki her ne kadar Resul tekil de olsa Nusret kelimesi Resul Efendi'den müdahale edilmez mi? Müdahale edilmez müfret müdaf onu ifade eder diyorlar o zaman bütün ölçülerini kapsar mesela, mesela ne gibi İnteeddin emetallahi la tehşur eğer siz Allah'ın nimetini sayarsanız saymaya kalkarsanız sayamazsınız bitiremezsiniz Allah'ın nimeti hangi nimeti? E, bütün nimetler olacak delil sorusuna diyor sayamazsınız şimdi de hmm, dedim ya Kur'an'ın içinden bir anlamı düşünmüştüm şimdi böyle her son ayeti ibadet ararsan işin çok zor böyle bir halde yok bunu tefsir edilmemek sebebinden izine böyle bir şey yok yani o her şeyi Resul'dan açıklamasını e, beklemeyeceğim ayetleri teklif olarak Resul ilim olarak sana bunda her şey açıklamış zaten o değil ama din Kur'an ve sünnetle bir, bir bütündür mesela sünnetin anlattığı bazı şeyler vardır Kur'an'da yoktur mesela işte namazın beş olduğu gibi veya işte namazın beş olduğudur ve bazı şeyler vardı Kur'an'da sünnet ona değinmemiştir şimdi bu nereye baktığımızda şimdi Kur'an'ı siyah sivasıyla her zaman iyi düşünmemiz lazım daha dün bana bir tane e, soru geldi mesela ben hadisin şey kendilerini şimdi hakikaten böyle şüphe az zahir ama yani ilimden o kadar uzak ki yani bir hani bundan o kadar uzak ki ilmi sıradan çıkan yok şey. işte bu cehaletin eseri anlatabiliyor muyum? Yani herkes kendi başına bir ümmette imam olursa herkes bir kabul çıkar herkes bir şüphe atar o yüzden mesela selefimiz diyor ki gelen her bir şüpheyle uğraşırsak bizim halimiz ne olur? çünkü şüphe bitmiyor o yüzden döndürsün telefondan yine ve telefondan eşya anlayacaksın adam öyle bir getirmiş ki bazı kasada şeyler yani bir adımla işte bizim sünnetin lafı olduğuna dair bazı sırlar bulunmuş çünkü bunların mesela üç baktığım zaman ayeti şu hadis mücadelelerinde de var hadis mücadelelerinde büyük bir zahilik adam işin fıkhını düşünmez ayetleri tahmin etmez siyah silahına bakmaz olayını direkt çıkarır onu önüne sever neden işine geldiği için şimdi bununla ben söyleyeyim Allah'ın kitabını düşünmek lazım ne düşünürken de düşünmekten kasıt şu selefin fehmini itibar olarak ayetler üzerinde düşünmek selefin fehmini itibar olarak ayetler üzerinde düşünmek işte bu da bir tanesi şimdi baktığın zaman Allah Azze ve Celle Kur'an'da diyor ki İntihadın nimetallah la tahsul işte Allah'ın nimetini sayarsanız bilmiyor En'am Allah demiyor Allah'ın nimetlerini demiyor bilmiyor o zaman burada nimet Allah'a müdafaa olmuş nusret o zaman onu ifade yani Allah'ın nimetlerini sayar derin bir nimet sayılır zaten bir dersin para bir tane nimet göstersin değil mi ama ayetin sonu ki siyah sidak olayı bak sayamazsın diye orada çoğu olduğu kastedilir o yüzden alimler bir ve buna benzer bir şey kaydı çıkarıyorlar nüfret müdafaa olursa onu ifade eder yani çok var ayet inşallah bir dersle görmek başlayalım onu ifade o yüzden diyor ki ee, Kur'an'ın siyah şubatına ve selefin tefsirine dönmeden bu meseleler Şimdi bu meselemize gelince de bazı anlarda ki burada Resulü'nden kastı Resul var İslam istemi sorun değil mi? Yayın çözüldü, açıklamak ve dalaleti bulunmaktır. Diyanlar çözüldüğünde öldürülüyor. Onu Kur'an'ı bölümlüyor. Bir de ona bir davet vardır. Hidayet uzatma ne demekmiş bir de oku Hidayet sözlükle açıklamak ve denemek El beyan ve delale veya ve dilale İkisi de delale ve dilale demekmiş El beyan ve dilale Bunun belli mesela Bir adamın şu duyduğu öyle diyor Senin kaybını verir diyor Biz onlara hidayet verdik Yani beyan verdik, delalet verdik Evet bu öyle körlüğü doğruda daha sevimli buluyor Tercih Körlüğü derken Şiddetli haddi yani daha sevimli buldular daha hoş buldular daha tercih Kültüre de öyle hidayet Kutsulu konuda evet Bunu anlat bir ömür Zaten neden anlatıyor? Çünkü İbn-i Teymiye'nin lafızlarını tek tek anlatıyor İbn-i Teymiye'nin nasıl bahsediyor? Bismillahirrahmanirrahim biz bugün kaçıncı dersimiz 12 bu 12 ders şimdi ne işledik resmen şerhini ve elhamdülillah illezi ersele rasulehu bir huda buraya kadar anlattık tamam müvekkilin temini Da, bu cümle ben bu kademe daha hiç akıda girmedim şu an yani metin olarak ne şart ettik 12 ders resmede ve elhamdülillah illezi ersele rasulehu bir huda e, e, Resullerini veya Resullerini hidayet üzere gönderen Allah'a hamdolsun hidayet anlatıyor şimdi hidayet ne dedi? beyan delalet demek tamam mı? ne oluyor ayeti delil verdi bunda ayeti ne yaptı? delil verdi devam ediyor şimdi hidayet anlatmaya devam ediyor bunu da bir onların bir açıklamaları evet verdik yani ne demek fehedeynâhum biz onlara hidayet verdikten maksat ne? biz onlara gerekli açıklamaları var. çünkü hidayet ancak neyle belli olur? bir şeylerin açıklanmasıyla tamam bir adama geldiğimiz hadi hidayeti tabi ol adam dedi tabi hadi selamünaleyküm ne anladı adam bundan devam edeceğim yani, aralarında telazim o yüzden hidayet anca ne olur, ne olur açıklanır bu açıklamalarının Kur'an sünneti var yani tamam. o yüzden Allah diyor ki وَاَمَّا سَنَّ seni de yöndese hedeynâhum biz onları hidayet verdik yani beyyennâhum onları açıkladık onlara bir delalet verdik evet. bir de bir başka bir şey döndük onu doğru yola doğru yola giderdik İnna hedeynahu biz onu ne yaptık? Doğru yolu gösterdik Doğru yolu ile gösterdik beyan Yani biz ona beyan ettik doğru yolu Etse değil İnna şakurun ve inna kifur Tamam ister küfür olsun ister ben küfür olsun Küfür olsun evet Bu anlamında bir bütün insanlar için görevdir dair bu anlamıyla bütün insanlar için neymiş? Genel. Yani ne manada genel? Allah hidayeti ki bu Kur'an. için düşünmek. Buna hidayet. Değil mi? Kur'an'ın sonundan bir tane hali olmaz. Hidayet yok. Tamam. O zaman Kur'an. Hidayet mi? Hidayet. Bu Kur'an indirilmiş mi? İndirilmiş. O zaman bu anlamıyla bütün insanlar hidayet olmuş. bu anlamıyla ama o zaman hidayet ikiye ayrılmış hidayet tevfik, hidayet irşad ve delalet kayıtsız hidayeti bunu anlatmamız lazım şimdi. Şimdi. Allah Kur'an'da aleyhissalatü vesselam'ı tahtada, tahtada biraz işlemeyeceğim bu önemli şimdi özellikle burada şey devreye giriyor biraz hmm. tecrübe tecrübe tecrübe hidayet hidayetin hidayetin hidayet kavramına baktığımız zaman kuran ve sünnete bir şey iki şey anlıyoruz hidayet ikiye ayrılır bir hidayetin şimdi tutaklayacağız bunları hidayetin hidayetül irşad irşad ve delale ve beyan bir sürü şey dersin alimler bir sürü isim vermişler beyan buna yakın iki Allah Kur'an'da Nebi Sallallahu diyor ki sen sevdiklerini hidayet edemezsin başka zat diyor ki sen hidayet edersin sen Allah'a bakma sen yolu gösterirsin hidayet kelimesi geçiyor sen doğru yolu gösterirsin diyor tercüme doğru bir tercüme ama mesele olarak işte hidayeti anlama meselesi tamam şimdi hidayetül irşad ve dülale vel beyan hidayet tevfik iki ayrılmış bunun için o zaman hidayetül irşad veya hidayetül delale veya hidayetül beyanat bütün dersinde aynı manada bu birinci hidayet ikinci hidayetü tevfik muvaffak kılma hidayeti hidayeti şimdi hidayetül irşad ve beyan bütün insanlar bu manada hidayet olmuştur yani ne demek yol gösterilmiştir şimdi Allah Azze ve Celle Kur'an'ı hidayet olduğunu söylüyor bu Kur'an inmiş inmiştir bu manada bu manada sen de insanları hidayet edebilirsin ben de edebilirim Nebi Sosyalem de edebilir bütün mümin insanları hidayet edebilir ne manada yani e, onları irşad edebilir yol gösterebilir beyan edebilir tamam mı bu manada hidayet Çünkü hidayet ne dedik hidayet beyan etmek mesela hedeyna ne demekti beyanla açıkladık öyle de açıklayabilir sıfatın bir ayet açıklarsın o zaman biz insanlara hidayet edebiliriz ama hidayet-i irşad ve belale ve beyan bu şekilde hidayet ederiz tamam bir de hidayet-i tevfik var Bir de sadece kimin elinde Allah Azze ve Celle'nin elinde yani adamı yola sokma şimdi buna örnek vereceğim şimdi bir adam var burada bir adam var adam bir dakika sen adama veya adamı çağırır tamam öyle bir tane çağırır güzeldi sonra tebliğ ediyorsun şimdi onun dinin batılığını anlattın Kur'an'dan e, İslam dinin hak olduğunu anlattın kendi diniyle onun diniyle mukayene yaptın e, onu işte ispat ettin bak dininde ne, ne ilüzyeti var tamam mı ne ilüzyet tevhidi var ne ilüzyet var yani e, <laughs> size göre işte e, işte ithalet falan ya e, ikisinde rafta ikisinden birisi ahmetin yaratılmasının tabi diğeri istemediği hani insanın dediği mi olacak Allah'ın dediği mi olacak Allah'ın dediği dersen İsa Rabbi olamaz çünkü Rabbi aziz olamaz insanın dediği olacak dersen Allah Rabbi olamaz çünkü Rabbi aziz olamaz eğer dersen ki yok ikisi birbiriyle çalışmak ikisi de aynı anda şey, diler ümmetin yaratıldığı yaratılmamasını bir de diyor ki o zaman birisi diğerine bağlıdır müstakil bir iradeler yoktur veya vesaire Rab olamaz böyle anlatıyorsun adamı tamam mı? sonra bu adam bu adam bunu kabul etti veya etmedi oraya hiç geçmiyor senin bu anlatmayla adamı hidayet ettin yani ne yaptın ona yolu irşad ettin delalet ettin beyan ona tamam o zaman bu, bu noktada bütün davetçiler ne? insanları hidayet ederler ama yol gösterirler manasını hidayet sonra bu adam seni dinledi seni dinledi ve Müslüman oldu işte bu hidayeti tevhid bunu sen yapamazsın çünkü neden eğer sen şey, senin bunu yapman hidayet irşat gibi e, kolay olsaydı hiç adama anlatmazsın diye sen İslam'a sokardın onu bir kaldı bu senin elinde değil kabul edebilir de etmeyebilir de işte Allah bunun kalbine kelamı çok bakın buna hidayeti tevhid etmesi Allah'ın elindedir Allah isterse bunu e, hidayet eder isterse etmez yani ister bunu İslam'a sokar işte İslam'a sokması hidayete tevfik olur şimdi en güzel örneği verelim Nebi Sallallahu amcasını hidayet etmiş mi? etmiştir biraz yanlış hafile gider hidayetten kastım ne biliyorsun ben diyorum ki Nebi Sallallahu amcasını hidayet etmiş mi? tavsiye vardı nasıl tavsiye hidayetül irşad vel beyan ve delale bağında evet ders etmiştir yani ona beyan etti anda la ilahe illallah dedi ama hidayeti tevzik etmiş midir? edememiştir o zaman buradan bu hadisten iki şey deriye getiriyor bir hidayet ve hidayet-i irşad ve hidayet-i tevfikin ayrı şeyler olduğu budur iki hidayet-i tevfikin sadece kimin elinde olduğu? Allah, Allah Azze ve Celle'nin elinde olduğu devam edip sallallahu veya diğer insanların elinde olsaydı amcasına amcasını İslam'a sokardı İslam'a soktuğu zaman o hidayeti köpektir ama İslam'a girseydi Nebi sallallahu amcası Nebi sallallahu irşadından sonra İslam'a girseydi bunun ismine ne denirdi? hidayet ve bunu kim yapmış olabilir Allah ha, o zaman diyor ki hidayetin irşad ve beyan ve delale bütün insanlar için geçerlidir tamam mı? çünkü Allah kitabı indirmiştir bu kitap hidayettir yol ve beyandır hadisler oradadır tamam mı? kitap ortadadır sünnet ortadadır o zaman bu hidayet bu noktada bütün insana hidayet olmuştur yani yol göstermiştir Allah ne demiş inne hâdâ sıratı müstakîmin settebiyah işte bu benim dost doğru yolum bak hidayeti göstermiş oldu settebiyah bu öyle doğru tamam ama insanlardan küfredenler var mı? Ya imma şekurun ve imma şekurun benim okulum küfredici olsun ben sevdici olsun Kur'an işlemlerde böyle bir şey Hidayet edildi. Sen Kur'an şimdi irşat ve beyan ve belayet noktasında e, insanlar üzerine hidayet etmiştir ve insanlar bu noktada hidayet olmuştur yani yol gösterilmiştir çünkü hidayet hadeyna beyyemna dedik yani okuduğumuz ayetler buna böyledir lafızları o yüzden ben her zaman söylüyorum derslerdeki bunu alimlerimiz söylüyor ben onlardan naklediyorum bunların en başında Şeyh İslam diyor diyor ki bu ümmetin başına ne gelmişseler Allah, ben bunu e, Yusuf Aleyhisselam duymadığım zaman duymadığım zaman duymadan önce şimdi çıkarırsa bunu bir temin lafı öğrenmiş oldum duymadan önce benim hep aklımda şöyle bir şey vardı ben diyorum ki ya Rabbi hep içimden bunu söylüyorum kendime Dedim ki yani bütün bizim bu böyle başımıza gelenler şer'i ıslahları fıkhelememizden edememizden geliyor sonra bir gün bunu fıkher rafetten duyuyor İbni Teymiye demiş İbni Teymiye diyor ki bu ümmetin başına ne geldiyse bu ümmetin başına ne geldiyse ilmi ıslahlar şerhi, şer'i ıslahlar yani önemli ıslahlar ibadet nedir, tevhid nedir, la ilahe illallah nedir, hidayet nedir e, vahiy nedir böyle ilmi şer'i ıslahları kelimeleri, lugavi, ma manalarını böyle fıkh edemezden gelmiştir bu ümmetin başına ne gelmiştir bak akideye girdiğimizde de örnek vereceğim bu ümmetin başına ne gelmişse hakikaten en büyük ve başta gelen şeylerden sebeplerden bir tanesidir o zaman özelleşiyor hamile özel hamile yahmudu hamden mahmelen ve mahmudun ve hamidun bunlar niçin özelleşiyor yani bunları hani biz e, işte kulağa hoş geliyor diye değil bunun semeresini göreceğiz yani anlatabiliyor muyum bunun semeresini göreceğiz yani ümmetin başına ne geldiyse bunları tutarım yani adamla aynı mevzu konuşuyorsun bir meclis içinde 10 kişinin 10'unda farklı şey söylüyorsunuz ve hepimiz aynı kelimeyi kullanıyorsunuz yani hepimiz aynı kelimeyi kullanıyoruz ama hepimiz farklı şey Sobrilere göre ibadet kelimesi kavramı farklı bize göre şerefe göre farklı işte ne bileyim başka bir bilatçıya göre bir batınıya göre şuna göre farklı herkese göre farklı vahiy diyoruz herkes vahiy iman ediyoruz yani herkes vahiyden şey. herkes diyor ki evet hidayet şöyledir diyor herkes farklı şey. bu ümmetin başına ne geldiyse şer'i ıslahları fıkh çünkü ben hakikaten bunu mesela duymadığım gibi sanırım ben hep topluma bakıyorum ya biz hangi ibareleri kullanıyoruz hepimiz diyorum mesela Kur'an sünneti örnek en güzel şey. bütün toplum demiyor mu Kur'an sünneti hadisin terzlerine geç yani onlar zaten Irak'ta mavi yok hadisin terzleri hiç tartışmayacaksın hiç hiç hiç tartışmayacaksın diyeceksin ki sen bana ümmetini getir sen bana selefini getir çünkü sen bana selefini getir en fazla ne kadar gelecek bunu ondan gerisine dön ondan gerisine dön yok bir şey adam der ki ya beni ilgilendirmez benim önceliğim olup olduğunu bugün de şu zaman hani sen bu korunduğunu iddia ettin kitaplar ya o sen takmadığın o dönemler var ya aslında işte onlar getirmiş bunu o zaman sana göre sana göre akidesi bozulur vahiy olmayana içinde vahiy ya bu vahiy olmayana vahiy diyen yani, bu sapıklar getirmiş bu Kur'an sana onun bu Kur'an'ın halini öyle bu Kur'an'a birileri şey adam o kadar gayet ne ayetini de bitiriyor biliyor musun? Ya yok ya olur mu ya Allah Kur'an'da demiyor ki biz Kur'an'ı okuduk Evde işte biz onu diyoruz onu biri satmamış Kur'an'ı bizim birbirimiz koruyordu Ve onu biri satmamış Kur'an'ı Bunun sonu gelmez Bu adamların sebebi yok geçmiş yok Yani bu, bir dönem gelmiş bunlara göre tamam mı? Hani Kur'an sünneti vahiy bu işte ilk üç asırda Böyle bir 200-300 senede gelmiş bunun hepsini Allah'ın dininde olmayan bir vahiy sormuşlar bak bunların hep kelamında Kur'an sünnetin vahiy olduğu söylerler ben mesela sormuşlar yani bunlara göre öyle bir dönem gelmişti ki bu dönemdir bize bu vahiy getiren kendilerinin kabul ettiği o vahiyler de tamam onu getiren bu insanlar bunlara göre işte bu insanlar Allah'ın dininde olmayan bir şey Allah'ın diniymiş gibi vahiymiş gibi sormuşlar ki bu en büyük küfürdür vahiy olmayan bir şey vahiy yaptığını bunlara göre bir en büyük küfür işleyen bu insanlar yetmiş Kur'an'ın yani bunlar bana deriyi getiremezler veya bize deriyi getiremezler Kur'an'da bizim birlikmiş koyacağız yani e zaten biz o ayetlerin günümüze gelmesinden bahsediyoruz bizim de bir güç koyacağız sokmuştur bir ayet öyle o yüzden bunlarla zaten bunların baktığı zaman bir tarifi olmadığı için bunların ünlü öne çözecekleri hiçbir şey olamaz o yüzden onları geç güzel ortak kabul ettiğimiz e, bu görüşte ortak e, olduğumuz insanlara dönelim yani hepimiz Kur'an sünneti görüyoruz değil mi? hadis hikayeden hepimiz Kur'an sünneti görüyoruz Kur'an sünnet diyen bir insanlara bak herkes aynı şeyi anlıyor çok farklı şeyler anlıyor eğer aynı şeyler anlasaydı herkes Kur'an sünnetten ne olurdu o zaman? vahdet olurdu değil mi? ama burada ne var tefrik var vakit var mı şu an neden çünkü herkes Kur'an sünneti lafsan Kur'an ve sünneti iman etmiştir ama ne anladığını ne kastettiği Allah hiç Kur'an ve sünnetten şunu anlıyor yani Kur'an sünneti okuruz ben bu Kur'an sünneti okurum işte bu da Kur'an sünneti tabi olalım bu da Kur'an sünneti bazıları diyor ki ya Kur'an sünnet çıktı işte ee, işte burada bir Kur'an var benim sünnet var benim de bir tane hocam var o hocam ne demişse o Kur'an sünnet hakkında ben onu aldım ve size hiç uğrandım kimisi de işte Allah'ın dinde ayaklarını sabit kıldığı tek sünnet olarak çünkü diğer bütün fırkaların ayakları mutlaka bir yerlerde kalmıştır %100 hak olan tek fırka Selef ümmeti %100 hak olan tek fırka vardır O da Selef ve onun içindeki bütün fırkaların batılığı vardır sebefin hiçbir batılığı yoktur Bizde bir dahi batılığı yoktur işte bu fırkanın dediği gibi ya da Kur'an ve sünnet sebefin tezmine göre anlamak şimdi dönelim mevzumuza dedi ki hidayet-i irşad hidayet-i oku bakayım şeklinde demiş oku söylemişi görevdir şey bu anlamıyla bu yani hidayetin beyan ve irşad yani insanlar hak beyan edilmiş Allah tarafından Resul tarafından bu noktada insana hidayet olmuştur yani yol gösterilmişlerdir buna da ne demek hidayeti delal veya hidayeti irşad veya hidayeti beyan tamam mı? bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de hidayet şey, bir insana verilmiştir şu büyük gerçekten bu Kur'an en doğru öğrenen hidayet doğru bak inne hadel Kur'an bu Kur'an yehdi bak hidayet eder yehdi hidayet eder milleti hiye akvan en doğru yola hidayet eder yolu gösterir peki her Kur'an'ı okuyan hidayet olmuyor mu? kafirlerden de Kur'an okuyan yok mu? yok mu mütezileden Kur'an okuyan? mütezileden alimlerin hiç yok mu? bunlar hidayet olmuyor mu? kısmen o demek ki Kur'an buradaki hidayetinden maksat hidayeti tevhid değil yani her Kur'an'ı okuyan tamam böyle girmiştir değil Bu, ama her Kur'an okuyan hidayet irşad şeklinde hidayet olmuştur yani onu, onu hüccet, hüccet görmüştür eğer onu anlamış o hüccet ne zaman kalkar o ayrı mevzu genel olarak söylüyoruz kabak kabak olarak değil bu ayet o zaman ne dedi? Hidayet-i irşada vel beyan o zaman hidayet-i irşad Kur'an okuyanlar bu Kur'an ayetlerini izleyenler sünneti izleyenler hidayet olmuşlar mı? olmuşlar şimdi bu Kur'an hidayet edilmiş hidayet-i irşad olmuşlar devam et Allah'ın Allah Resulü ne diyecek şimdi? İnneke ve inneke sen letehdi tehdi hidayet ila sıratın sen doğru, doğru yolu hidayet edersin o zaman Nebi Sallallahu hidayet edermiş peki Allah Azze ve Celle ne diyor inneke la tehdid limen ahdette sen sevdiklerine hidayet edemezsin amdesine e, yani amdesine hidayet edememiş şimdi bir, bu ayeti diyor ki sen doğru yola hidayet edersin Ali Ateyla ne diyor sen hidayet yani meallere baktığın zaman sen doğru yola iletirsin diyor doğru ama içinde de hidayet geçiyor işte sen hidayet beyan anlarsın meal doğru sen doğru yolu gösterirsin mesela ben sana diyebilirim ey aran abi inneke le tefdi ila sen doğru yolu hidayet edersin eğer bir hidayet etsin edersin doğru yolu gösterir çünkü senin ilmin var dersin bak bu bizi böyledir namaz böyle kılmış tevhid budur şu tevhid mesela atıyorum yüzyıl tevhid yüzyıl tevhid için çıkar bunların kısımları vardır bu bu bu ibadet bu bak ben hidayet ederim bu manada yani yol yol, yol gösteririm o zaman bu hangi ayet şimdi ayetleri verelim Şura 52'de Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor İnnekeler ehli ila Ey Muhammed sen doğru yola hidayet edersin Demek Nebi Sefem hidayet eder Başka bir ayette yine diyor Allah'ın İnneke la tehdi men ahbette Velakinne Allah'a yehdi men yaşa Sen sevdiklerini hidayet edemezsin Fakat Allah dilediğine hidayet eder o zaman Nebi Sallallahu ispat edilen hidayet hangisi? Hidayetin ileri irşadı vel beyan ve dilat Nefredilen hidayet hangisi? Hidayetin Nebi Sallallahu anlasını hidayet etmiş miyiz? Hayır yandan değil Şaka anlamı değil Öyle, öyle de demek hasıl var Hasıl var diyeceğim Heh. Şimdi soruyorum Nebi Sallallahu anlasını hidayet etmiş midir? farkı var hidayetten kastına bağlıdır eğer hidayetin beyan ve irşad ve delalet gösterirsen etmiştir hidayeti tevfik etmemiştir kaç dakika oldu? yok geçmedi devam biraz da yaklaşıyorum biraz da yaklaşıyorum sadece Allah'ın şuurunda olduğu gibi Allah Resulü de gayet ileri denelendirmiştir ve muhakkak tutan doğrulara hidayet edersin olacaktır ve şuura edici hidayet tevhid ve ilham anlamında da kullanılabilir evet, evet. o takdirde bu Yüce Allah'ın hidayeti etmeyi dilediği bir şey hakkında özellik ifade eder hak o zaman Allah'ın hidayet dilediği şeye hak edilir yani hidayeti tevhid Allah'a Allah şöyle bunun da bölümü bu e, oku bakayım Allah kimi diyorlar hidayet etmeyi etmeyi dilerse mevkine İslam'ı açar öyle mi? Maalesef mükemmel ne diyor Allah'ı sana yuridillahu en yehdiyehu sana kim her kim yuridillahu Allah isterse en yehdiyehu kendisini hidayet etmesini ona hidayet etmesini isterse yaşrah açar sabrıhu göğsünü bil İslam İslam'a demek İslam'a göğsünü açmak Allah'ın elinde bak hidayet etmesini yehdiyehu tamam bu da hangi ayet? Allah'ın tamam işte bundan dolayı Yüce Allah Resulü'nün hidayet etmez gücüne sahip olmadığını belirterek şöyle buyurmaktadır muhakkak bir sen sevginin hidayeti erdiremez tercih hem de böyle ilerler muhakkak bir sen sevginin hidayeti erdiremez fakat Allah sevginin hidayeti erdiremez Şimdi burada kıyasül evla var. Kıyasül evla var. Kıyasül evla. Şimdi kıyasül şu, kıyasül şunu diyor, temsil evla. Tamam mı? Bu üç kıyas var. Şimdi geç o temsili ve şunu geç. O fıkıh usulü anlatılır. O ödülü işaret, o ayrım. Bir de kıyasül evla mevzusu var. Kıyasül evla tabiri caizse şöyle anlatılır. Hayli hayli. Yani eğer bu böyleyse bu hayli hayli böyledir. Derece çıkıyor. Şimdi Allah bu hidayeti kimden metiyor diyor? Nebi Kıkan'ın. Nebi Sallallem'den eğer hidayet nefret ediliyorsa ümmetten ondan sonrakilerden hayli hayli ne olmaz değil mi? ama o zaman buradan ne anlıyoruz? madem ki Nebi Sallallem'den nefret edildi ki bu bütün ümmeti de kapsalalım çünkü hayli hayli olayı varmış hayatında olanlar varmış o zaman şuna hakim hidayet? Allah devamında söylüyor mu Nebi Sallallem'den nefret ettikten sonra? Nebi Sallallem'den nefret ediyor kendisini ispat ediyor ve nefret varsa Sonra da başka bir ayet okuduk işte okuduk Nebi Sesselem'e hidayeti ispat ettik yani, O zaman bize hidayet anlayacak Hidayet ne demek? El hidayetu Lugatta beyan ve delalet demek Bunu kaptığı zaman lugat manasını işi çözüyorsun Çünkü Allah ne dedi? Ve emmâ semud semuda görünce fehedeynâhum Biz onlara hidayet ettik Değil mi? Yani e, biz Allah hidayet ettiği kişi nasıl körlük yerine şey hidayet yerine körlüğü seçer? Ee, Allah diyenler diyor ki bize bak şimdi Allah ayette diyor ki şimdi çeliştirilmiş haşa mesela hani zahiren baktığımda fe emmâ semud semuda gelince sen hedeyna biz ona hidayet ettik Festehabbu onlar tercih ettiler el ana körlüğü alel bidah hidayete tercih ettiler Peki onlar o zaman hidayet olmuşlarsa hidayet olunan bir insan körlüğü hidayeti hidayete tercih ederler mi? Etmezler o zaman buradaki hadeyna'dan maksat neymiş? El beyyenna hadeyna beyyenna tamam o zaman buradan diyor ki hidayet beyan ve delalet sahibi açıklama beyan etme yolu göstermiş o zaman Allah burada ne demiş oluyor tabiinden biz onlara yolu gösterdik bak işte yol budur ama onlar o yolu bıraktılar girmediler tevzik olmadılar yani. o yolu bıraktılar uzak oldular oldu testahabbül ama adem hüda körlüğü hidayetin kapı içeri yani anlaşalım ne kapı değil mi Allah'ın yolları peygamberler işte hidayet-i delal olay işte ne bu takılan ama bunlar merak edildik şey olarak şey yapmadık yani mevzu o da zaten ben orada buna ben dönmenin söylediği hodennâziden maksat hidayet kelimesinin beyyennâ manasını geldiğini fıkhedersek bu iki ayeti birbirine açık ayrılabilir anladın mı? mevzu o yani Mücahit'ten bakıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in getirmiş olduğu doğru haberler sahih iman, faydalı bilgi ve salih ameldir ha, Bunların hepsini bize belirtmiş mi? Salih amel nedir? Ha? Sahih iman nedir? Doğru haberler nedir? İşte bu yolda bir hidayet olmuş Uydun hidayeti tevfik olmuş Uymadın sadece hidayeti irşad olmuş Evet. Bu iki çeşit alanlarda kullanılır. Şimdi neden bununla geçti? Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi'llezi ersele rasulehu bilhuda Resulünü veya Resullerini hidayet üzere gönderen Allah'a hamd ve dinin hak ve hak din üzere gönderen ve ellerini hidayet ve hak din üzere şimdi din kelimesini anlatıyor madem ki İbn-i Teymiye din söylemi bak ne yapıyor hallerine İbn-i Teymiye'nin bütün söylemelerini tek tek ne yapıyor tek tek açıklıyor şimdi dedik elhamdülillah dedi İbn-i Teymiye hamd anlattı Allah'a anlattı arsana Resul'e Resul'ü göndermiştir Resul'ü anlatsın bir hidayet hidayet hidayet üzerine göndermiştir hidayet anlatsın ve dinin hak hak üzerine göndermiştir hak din üzerine göndermiştir ve dinini anlatıyor evet bir çeşitli anlamlar yapılabilir bunlardan birisi karşılık ceza verilmiş evet. diğerleri bir dinin valisi bazıları nurlu şimdi e, o zaman dinin manalarından bir tanesi de neymiş el ceza demiş karşılık dinin sahibi yani karşılık sunumun sahibi evet kişi nasıl bilgi ile hareket, hareket ederse o da öyle bilgi ile karşı karşıya durabilir nasıl hareket nasıl hareket ederse öyle bilgi karşılık sunumun şimdi bunun manalarından bir tanesinin ceza olduğunu görür bu hadis ne diyor hadiste ne diyor hadiste hadise oku bakın kaç takrimini oku oku Beyhaki Ödül Ödül ile koyuldu İbn-i Abi El-Kamil 2 2168'de bu yollarda nokta olarak şu hadisi rivayet etmektedirler büyük bekletirler ilan edilirler Beyan olan ve herkese amelin karşılığı olarak asla gider İkisinin gideyi nasıl diyanet edersen sen de öyle diyanete maruz kalırsın ne yaparsan ölümle karşılaşacaksın ne yapacaksın sorunun zayıf tamam geçme hadis zayıf ama bunun neyle olarak bunu da tamam yani bunu da ne diyor şimdi abi sema yedin feta yedin kim büyük yedin sema yedin feta yedin ve tahirinde geçen hadis el birru la yedin vel ismu la yunşa vel beyyanu la yenem fekun kema şi'te sonra diyor tarifinde kema tedin kudan nasıl duyanı kudan yani nasıl karşılık verirsen değil mi? Tuğdani sen de öyle diyanet olmasın yani karşılık görürsün ne yaparsan onun karşılığını görürsün o zaman bu hangi kelimeyle kullanıldı? sevdiğini tuğdani o zaman bunun mağalarının bir karşılık görürsün devam bilgiler, bilgiler manası iyi öğret ve ömre bağlı olmak ومنها الخضوع والانقياد bunlardan bir tanesini beğenelim el-hudu ve el-inqiyad evet onun önünde iyiydi ve benim eğdi anlamında dâne lehu yani mesela din daneden gelmiş mesela ben şimdi dane lehu ne demek dane lehu onu dane boyun eğdi tamam Dâne lehu yani ne demek zelle ve hadelehu zelil oldu boyun eğdi o zaman dinin mağarın bir tanesine kudu yani zelil olmak boyun eğmek el pençe böyle tamam mı yani boyun eğmek evet Dânellaha bikeza Mesela dersin ki Dânellaha bikeza Allah'a bununla dânetti Dinletti yani boyun eğdi Evet Böyle ala ya da yani şiir ile ya da şununla Allah'a ibadet etmeyi bir edilir ve görülür yani bimana ittehadahu dinen ve abuduhu bihi kendisiyle ibadet edeceği din olarak din edindirin bu önemli o zaman dinden maksat nedir? onu anlatacak ve ittehullah katıp Yüce Allah'ın Resulullah ile göndermiş olduğu ister itikadi, ister kavli, ister fiili eğitim, ister ve kerahinde olur yani Nebi Sallallahu gönderildiği şeydir tamam bundan maksat budur ya da birin hakkı izahı edilmesi ve kişinin kısmına izahı edilmesi tarihinde onun önce bak şimdi burada ne dedim din boyun eğmesi tamam mı din boyun eğmesi bir manası bir tanesi de zeka değil mi şimdi İslam dininin eskiya sözlük manası bu din, şey, din kelimesinin sözlük lügat manası buymuş demek ceza boyun eğmek tamam dini manası şer'i manası Resul'ün kendisiyle geldiği tam kavli yani din adına kavli fiili intikali şeylerdir Peki din lügatla sözlük manası arasında bir bağıntı var sen bunlara ne yapmak zorundasın boyun eğmek bunları yaparsan ne olur senin mükafatını görürsün bak şimdi iki mana yazdık mükafat ceza ve boyunaymış şer'i manası da Resulullah'ın getirdiği şeylermiş peki sen Resulullah'ın getirdiği şeylere ne yapmak zorundasın boyun eğmek bak birinci manası boyun eğdiğin zaman neyi göreceğin karşını görmen o yüzden e, çoğunlukla nedir lüzat ve ıslahı manası arasında kuvvetli bir bağ mesela akidenin bir sürü manası vardır mesela akide kelimesi aksan olmuştur akide kelimesi akt maddesi mesela arrat ile şed manasını bağlamak bilmeyen bu manalarından bir tanesi el ahd anlaşma bu manalarından bir tanesi el tevkid bu manalarından bir tanesi el mülazeme mülazeme lazım olmak tamam bak hep, hepsinin şer'i manasıyla bir bağlantılar akidenin şer'i manası tamam. inanılması gereken şeyleri sağlam bir şekilde inanmak evet, kısaca yani peki bir insan bir şeye inandığı zaman kalbini ona bağlıyor mu? bağlıyor Onun kendisine lazım kılıyor mu? kılıyor bir anlaşma yapıyor mu Allah'la? yapıyor Hı? e, bunu tehditliyor mu? tehditliyor ben bunu inanmam bak hepsinin manaları var Hı? hepsinin manaları var böyledir yani bir bağlantı mesela iman var iman e, kelime manasını tatlı veya onun münakaşa edilir e, e, Şeyh'in filan tatlı kandı olduğu ikrar edilir doğru bence e, ama alalım şimdi tatlı iman tatlı peki şai manasına gel kalb ile tatlı fazlalık var zille ısrar ve azaları anlar şer'i olarak baktığımız zaman nasıl fazlalık var tasdik kısmı var mı şer'i manasına var bak görüyor musun bana sebep böyle tamam onun biraz öncesini bilmiyorum Burada dinin halka izafe edilmesi Mevşidin katına izafe edilmesi Yani ne mana Elhamdülillahi'llezi enferegadı Resulehu bin huda Resulü hidayet üzere gönderen Allah hamdolsun ve dinin hakkı ve hakkını üzere gönderen Allah hamdolsun İşte burada dinin hakkı izafe edilmiş Mesela Ahmet'in eli Burada el kime izafe edildi Ahmet'e Din gibi Burada din ne izafe edildi? Hakka Diyor işte buradaki izafe ne diyor buradaki izafe? Yoksuzu ispatını izafe etmesi yani burada sıfat ne sıfaları var gibi tamam yani mesela ben diyorum, ben diyorum ki Ahmet'in evi bu da Ahmet tamam mı mevcuttur öyle ona yani ben de da Ahmet ya mana olarak e, Ahmet'i elle bahsediyorsa gibi sanki ya, gerçi bu biraz e, müdahil müdahilin önüne dönüyor da bu da dinin hak yani hakkın dinin yani e, dinin hak demektir sanki yani hak olan din sıfatın nefsi evet bir şeyin sahibi varlık olması sahibi şimdi hak ne demek bak bunu bilmemiz lazım bu güzel bir şey bari ne demekmiş hak bak hakka yahikkunun mahtarıdır hakka yahikku el hakku tamam mahtarıdır ne demekmiş manası bir şey sahibi olup vacip olması zaten beter olacak bir şey sabitse ve lazım ona hak demek şimdi İslam dini mesela diyorsun ki adama işte Fatiha'nın e, namazın hükümlerinden bir tanesi mi? Gözünü Fatiha değil mi? La salate limen la limen lem yakra bi ummul kitab bir sürü var Fatiha'sı okunmanın e, namazı yok o zaman diye ne diyoruz da Fatiha namazın hükümlerindendir hükümler şey. isimlendiriyoruz telefon isimlendirmiş bunları insanlar anlasın diye hükümlerindendir Fatiha namazın hükümlerindendir bu hani sen diyorsun ki evet bu haktır yani ne evet bu namazın lazımıdır ve vaciptir şey, lazımdır ve bu söylediğin sabit o yüzden hak sabit ve lazım olmak vacip olmak gerekir evet. Bununla kastedilen sabit ve vakayada bildirildir. Evet. فيه غير الباطل والباطل حقيقة تنمش الباطل الذي لا حقيقة له حقيقة olmayan باطل şeydir Şirk için Allah'ın ibadenin başına göre Yav iki yani bir zira Şimdi beni ölmek Bismillahirrahmanirrahim Rahmanirrahim Allah'ın adı Elhamdülillah Billezi ersel Resulehu bil hüda ve bil hak Resulünün hakkında hidayet üzere gönderen Allah hamdolsun yüzdürehu onu üstün kılsın diye ala dini kulluhu bütün dinlerin üzerine ve sefa billahi şehiyle şehid olarak da Allah yeter şahit olarak da Allah yeter şimdi buradaki yüzdürehu onu üstün kılsın daki ben var ya yok oradaki neymiş talip için yani onu üstün kılması için evet Gözlerin anlamındaki tüyüle tabi etmiştir. Tamam on, onları geç onları geç. Evet. İki yıllarda devlet anlamı verir. Yani devlet burada aslında şey demişti işte lan burada can mecirdir can mecirdir şey mutallik olur ve her kalem mutalliktir. Onları geç evet bütün rüyaları görmüş anlamını anlamını görmüş şimdi ilgili zuhur onun bütün kısmı zuhur ne demekmiş zuhur bimanen ulu ve galada ulu ve galada manasını görmüş zuhur yani bu zuhur zuhur ulu ve galada yani üstün olmak galip gelmek manasını görmüş yani onu üstün ve galip kılsın diye hmm. yani galip olmak anlamını görmüş yani bunun nedeniyle bütün dinlere karşı üstün kılmak için dinini gönderen demektir bir lafının başındaki ilimla bir için içinde şimdi de evliyim kelimesi biz ne dedik ki onda o eliflerin bir sürü manaları var işte istihra çıkarıyorlar mesela hamda anlatırken istihra anlatır değil mi? cins dedik manalarından buradaki evliyimden maksat el cins yani bütün e, dediğim din dinin cinsleri dinden bir cinsi var yani cinsten kasıt ne? yani sen ne din diyorsan o dindir işte anladınız mı? işte bütün bunlara ne yapmış? Ölümden büyük ifade var yani e, ha bu bizim anladığımız İslamlar, İslamlar ona ne diyoruz biz din o din cinsinden olan diye adlandırılan İnsan, bunu insanlar bir, bir cinsi soksun ki mesela Allah'ın bir kitap indirmediği ne düşürdü bilmem ne veya işte insanların veya Allah'ın koyduğu bir din olsun cins, ya, o, o cins taşıyan ne olursa olsun tamam mı? bunların hepsini ne yapmıştır Allah mısın konuşuyor yok eliflen misin evet bir noktadaki ilmaz büyük içindir kapsamına bağlı olan bütün dinler bilmekte bunlar da İslam içindeki dinleri ifade eder İslam içindeki bütün dinlere üstün gelsin evet şahit olarak Allah'a ifade edilir şahit yani şehit şahit yazılığın şahit oldu Allah belki güzel bir bağlar şimdi ne diyoruz isim fail isim fail işte mesela faale yaptı failin yakın şehidin kelimesi gibi mükemmel mesela e, Allah'ın kelimesi illa olsun diye savaşan ve bir yolda tanrı şekilde e, öldürülen kimselere ne diyoruz mesela şey diyoruz Allah yolunda öldürülene şey diyoruz ve şehit burada nedir ismi fail peki Yok mesela burada isim fail tamam mı? O öldürülen şirkette o konuşulur ve bir burada kefa billahi şehiden dedi ya Allah şehid olarak yeter dedi ya onu anlatıyor şimdi tamam mı? kefa billahi şehiden şimdi şehid ne demek fail babından ve huve mübalağatun min şehide şehideden mübalağa ifade eder şehide şahit olur şehidin fazla fazla hayli hayli şahit olan, şahit olan demektir evet. o zaman şehit kelimesi ve huve imna minne şehade ya şehadetten alınmıştır şehadette ne demek? Bimanel ihbar ve ilan bildirmek haber vermek demek. ama oku bakın ne diyor şehitten başlamış şahit olarak Allah'a dikkat edilmiş şahit şehit şehit olarak Allah'ın. şahit mi diyor şahit olarak Allah'a dikkat edilmiş şahit o elçi şehit ha tamam tanrı ismi demişti tamam hayır değil şahit öyle Allah'ın belki dilinde mübalağa çıkıyor evet mübalağa yani böyle e, fazlalık tamam mı mübalağa etmiş var ya bir de ya haber vermek için de bildirim Allah'ı vermiş şehadetten yahut da şahit kelimesi ya şehadetten alınmıştır ama bu şahadet ne demek? haber veren ve bildiren manasına gelen şahittir almıştır o zaman, o zaman sanki şehit bildiren haber veren manasına gelebilir e? yahut hazır millet anlamındaki şehadetten veya yine şehadetten gelmesidir ki onun manalarından bir tanesi de hazır bulunmak demek o zaman şehit bir insan bir şey şehittir benden ise ne demek ya o şeyden haber veriyor ve onu bildiriyor demektir bu ya da o şeye o şeyde hazır bulunmuş demektir yani Resulü'nün ürününü hazır olarak yahut da hiçbir şeyin şeyi gören ve hazır olan şahit olarak Allah yeter ha, o zaman madem ki şehit olarak Allah yeter değil mi şimdi madem ki şehrin iki manası var burada birincisi haber vermek bildirmek diğeri de hazır olmak o zaman mana nasıl anlaşılır bu ilminin kastında şu ikisi, ikisi de anlaşılabilir ikisi de umum o zaman sanki şöyle demiş oluyor Allah şehit olarak yani haber veren ve bildiren olarak yeterdir Neyi haber veren ve bildiren Resulün doğruluğunu veya veya diğer bir manasını itibar edeceğiz Allah şehit olarak yeter yani e, muttali olarak her şey muttali olarak yeter nasıl tercih etmiş onu yani Resul'ün doğruluğuna haber veren olarak yalnız tasarımcıların hiçbir çözümünü kaldırıp her şeyi gören ve hazır olan şahit olarak Allah yeterdir yani Allah, Allah şubud olarak yeterden iki şey anlatıyor yani ya Resul'ün ya Resul'ün e, sıkkın haber veren bildiren olarak Allah yeter ya da Resulünün e, ya da Allah hiçbir şey gizli kalmaz gizli kalmayacağı için kimse Allah'tan hayrı bir şey yapamaz Allah'tan gizli bir şey yapamaz ve böylece kendini kayıramaz işte bu noktada Allah her şeyi bildiği için Allah yeter tamam ancak ne diyor ikisi de doğru ikisi de doğru çünkü umumuz evet bütün mükemmel açıklamaları çok bizi anlamışsınız evet çok mükemmel açıklamaları en mükemmel ve en etkisiz şekilde bizi Allah hakkında sağlamış yani ne demek bütün bu manaların bütün manalardan maksat şu Bismillahirrahmanirrahim'den sonra zikrettiği cümle var ya Elhamdülillahillezî ersel rasûlehu min huda ve min hakkı liyuzirahu alel min kulluhu ve kefa billahi şehir Buraya kadar okuduk, anlattık 12 ders İşte bütün bu anlattıklarımızın buraya kadar anlattıklarımızın yani e, Allah hak dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resulünün hak din üzere ve hidayet üzere gönderen Allah'a hamdolsun bütün bunlardan anlaşılan neymiş o şimdi bütün millete açıklamanın doğru yerleri şudur bütün kemal kutlarları en mükemmel hiçbir şekilde Allah hakkında sabittir şairimiz Allah'ın hamdini gerektiği hususlarda büyük ve onun kullarına ihtar etmiş olduğu üzerindedir bütün insanlar bu nimetleri sayıp tutarlar bu nimetlerin en büyük yüce yüce Allah'ın muhabbet sallallahu aleyhi ve sellem'i alemlere rahmet takva sahiplerine de bir olmak üzere ticaret ile hak ile göndermiş olmalıdır öyle bir din ile göndermesinin hükümeti bu dini deniz ve bölgelerle güç, iktidar ve hakim olmak suretiyle bütün bunlara üstün kılmaktır Resulünün doğruna ve getirdiklerinin gerçekliğine şahit olarak Allah eder Şahidini Allah'ın şahidini, öyle sözü, fiili, Resulüne yardım, bölgünü ve getirmiş öyle bir apaçık hakkını Türkiye'deki ömrüne dair çeşitlileriyle yönetmenin e, şekillerindedir. Şahitlik özellikle Allah'tan başka yeni bir Şimdi burada hmm, şuna döneyim Şimdi e, buraya kadar anlattık Şimdi biz o zaman İbni Teymiye'nin kelamından ne işledik şu ana kadar? Daha mukaddime değil Bak daha mukaddime girmedik Önümüzdeki derste devam edeceğiz Mukaddime şu بسم الله الرحمن الرحيم أمرك الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا أمرك ولا خلاص Sonra İbn Teymiye devam ediyor diyor ki Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike şehadet ederim ki e, o tektir ve onun ortağı yoktur ikrarımızı da tehdilen ikrar da tehdilen tamam mı? sonra devam edecek diyecek ki yaşadı enne Muhammeden abdülü ve Resulü ve şehadet ederim ki Muhammed'in kulu ve Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sahbihi ve sellem teslimin nebiden salat selam geçiyor tamam mı? bu da mukaddime bir müteyyimin fe emma ba'd bundan sonra fahada itikadı fırkatın nadir işte fırkatın nadir'in itikadı budur deyip itikad ediyoruz bundan sonra işte asıl indirme ediyoruz ama bu işte e, önümüzdeki ders veya o, ondan sonraki iki ders öyle bir mukaddime anca sonra işte akideye girmiş olur ama şimdi akide derken zaten dünya kadar akide mevzuları anlatıyoruz yani boş geçmiyor çünkü İbn Teymiye bu kitabın özelliklerinden bir tanesini de kitabın ilk dersimizde biz anlattık dedi ki kitabın diğer kitaplardan ve diğer ilimlerden ayrılan birkaç özelliği var bunlardan bir tanesi de hep şer'i ıslah kullanarak anlatmış bak mukaddimeyi bile anlatarken demiş ki Bismillahirrahmanirrahim bak şer'i bir ıslah Kur'an'da ayette böyle Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah dolu hamd şer'i bir ıslah Ellezi ersele Resulü Resul bil hüda hidayet ve dinil hak hakkın liyuzhirahu alel din dinleri ve mülkün kılsın Kefa billahi şehiden Bu hepsi şer ırkına O yüzden tek tek anlatıyoruz bunları Yani hal hayat anlatıyoruz da Ufak ufak halimler düşüyoruz ee, İnşallah akide bir de e, birkaç ders içinde veya belki önümüzdeki ders komple belki bitiririz şeyi biraz zor olur ama mukaddimeyi iki ders bitiririz inşallah sonra artık metin kendisinin geçeceğiz İnşallah zaten kaç bir saat 15 dakika oldu Böyle inşallah Allah'u alem sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in ve aleyhi ve